то неодмінно розстріляють завтра. Муссоліні скинуто остаточно. І в італійських містах наказано ставити німецьких комендантів зовсім як в окупованій країні. Клятим макаронникам ще доведеться заплатити. І не просто, а найдорожчою ціною. Саме тому, вже організувавши евакуацію всього свого складного гестапівського господарства, штандартенфюрер ще раз перевірив, чи добре упаковані на вантажному опелі Бліц його особисті речі, наказав штурмфюреру Вінкелю чекати і бути готовим до евакуації тільки на Пусутиніє, щоб не попасти під кулемети радянських літаків, і остаточно заспокоївся. Тепер залишалося тільки владнати деякі особисті справи. І серед них найважливіше це Галина Стороженко. Він вийшов на подвір'я гестапо, де стояли замасковані машини з документами і речами, і весь світ здався йому ненадійним і незатишним. Глянув на двоповерховий будинок з підвалом, зараз уже зовсім порожнім. Ув'язнених був час знищити, а трупи спалити в гнилій бальці. Подумав, що, мабуть, варто було б пустити червоного півня і під цей будинок, і вже навіть хотів дати відповідного наказа своїй особистій варті, шістьом есесівцям, що стояли біля високого ваговоза, вщерть набитого всяким майном, чекаючи останнього слова. Потім передумав збагнувши, що всіх слідів все одно не знищити. Я повернуся через півтори, максимум дві години, сказав він. До того часу чекайте мене тут. Мені їхати з вами? Вихопився молодий і дуже ретельний, нещодавно призначений на цей почесний пост ад'ютант Краузе. Ні, вирішив він. Мені вистачить і шофера зберігайте стан повної готовності до евакуації і чекайте мого наказу. Слухаюся, клацнув за каблуками ад'ютант. Вам усім нікуди не відлучатися, наказав штандартенфюрер, сідаючи в свій мерседес. Він їхав до будиночка на Харківській і думав, що поводиться не так, як йому личило б. Мабуть, слід було б послати по галину свого ад'ютанта чи навіть фельдфебеля, посадити в Мерседес і вивезти. Щоправда, був у такій поведінці незначний, але дуже неприємний нюанс, який, напевне, перешкодив би зближенню з Галиною Стороженко, завадив стосункам з нею. В його душі, поруч із садистичною жорстокістю гестапівця, вживалася німецька сентиментальність. І саме тому він мріяв коли не про кохання, то про прихильність Галини. Хотілося її приручити. І саме тому штандартенфюрер вирішив їхати сам, нікому не передоручати цю справу. Тим більше, що ніяка безпосередня небезпека старогорську поки що не загрожувала. А тим часом Життя в будиночку на Харківській було тривожне і напружене. Якось увечері ввалився цілий взвод солдатів, 17 німців, переселили всіх до сарая, а самі окупували будинок, зварили собі вечерю, безтурботні і веселі спого, що як би там не було, а поразки на фронті пришвидшують час їхнього повернення додому. Правда, це була не бойова частина, а команда обдирачів шкури із забитих чи дохлих коней. Вони зникли так само раптово і галасливо, як і з'явилися. Далі частини почали відступати суцільним потоком. Аж дивно ставало, скільки їх прийшло на нашу землю. Ідуть і їдуть колони кінця краю їм немає. У цьому потоці італійці прошмигнули якось дуже діловито і непомітно. Одним словом, явно наближалася та найнебезпечніша мить, коли лінія фронту зашморгне місто. Тепер ніхто з німців не ночував у будиночку. У чорному небі щоночі пролітали листі, схожі на величезних бабок бомбардувальники. Бомби падали на вокзал, але від нього до центру міста зовсім недалеко. Їм вже краще відступати вночі, а вдень відсиджуватися за містом у сусідніх перелісках і байраках. Тепер Галина зовсім не виходила з дому. Мешканці будинку нетерпляче чекали наближення фронту. Іван щодня перевіряв тайник але нічого не знаходив. Тільки одного разу дістав папірець з коротким категоричним наказом, як зіницю ока бережіть мадонну, праведник. Галина ні слова не кажучи.